illallah vahdehu la şerike leh ve şedenle Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahümme salli ve sellim ve barik ala abdike ve resulike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amma ba'd bugün 1 Ocak 2010 Cuma Cuma serisi derslerimizin 14. dersi tevfik Allah Azze ve Celle'nin Şimdi en son dersimizde Allah'ın müstean zehme düştüğümüz yer var orayı düzeltelim bu derste sonra kaldığımız yerden devam edelim Şimdi hatırlarsanız geçen dersimizdik Allah subhanahu ve teala bazen bir vasfı, bir ismi, bir hali bir yere için ispat eder sonra başka bir yerde onu nefredebilir değil mi? hatırlıyorsunuz işte bu en son söylediğimizi örnek olarak mesela قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ مُعَوْكِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ بِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا işte Allah subhanahu ve teala içimizden savaşı engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelin diyenleri elbette bilir ayetini örnek gösterdik değil mi? dedik ki bak Allah subhanahu ve teala burada vel kaidine bi ihvanihim kardeşlerine bize gelin diyen insanlara örnek verdik yani burada kardeşleri müminlerdir Allah subhanahu ve teala da ve münafıkları kardeşleri olarak haddettiğini içerir değil mi? Sonra bunun mukabilinde ayet olarak da başka bir ayetleme dedi Allah subhanahu ve teala Ehlifine billahi innemin ve minkum onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler ve ma hum minkum onlar sizden değillerdir dedi Şimdi o zaman ilk ayette ne dedi? Dedi ki kardeşleri demiş oldu bu ayette ise sizden değillerdir dedi Ancak burada tabi bir rahme düştü. Allah razı olsun bir tane kardeş beni bu noktada uyardı ee, Allah razı olsun yani bayan bir kardeş ilim kardeşi bunun farkına varmış kendisiyle görüştük söyledi bunu dedi ki orada dedim ihvanın kısmı yani kardeşlerine bize gelin dedikleri kısmı münafıklar tamam ee, müminler değil hakikaten de öyle var ancak e, beni rehne düşüren orada kafamın ihvanihim kelimesine takılması kardeşlerimiz lafına takılması yoksa verdiğimiz ayet ne böyle anlatabiliyor muyum? iki ayet de şimdi verdiğimiz iki ayet de yerinde ancak o e, el-kailine li ihvanihim ayeti yani kardeşlerine derler ayetindeki istizam noktası ihvanihim kısmı değil kısmıdır ihvanizm kısmı değil aynı ayetin başka bir kısmı şimdi bak biz ayetleri hangi makamda böyle getirdik ki Allah subhanahu teala bir isim veya bir vasfı bir hali bir veri için ispat eder sonra aynı hali veya durumu veya ismi başka bir yerde anlayışlar için netleder bu ayet zikrettik ayeti doğru verdik ancak işte dediğim gibi Kuvan'ın kardeşler kelimesi geçtiği için ayette kafam ona takıldı ve öyle devam etti yani ancak aynı ayette ayetin başka kısmında tutulanmak orası ne? şimdi Allah subhanahu wa ta'ala hani diyor ya kadı alemullahu muavvetine minkum Allah sizden olan sizden olan yani içinizden sizden olan savaşı engelleyen kişileri ne yapar? Bilir ve kardeşlerini yanımıza gelin diyenleri bilir biz kardeşlerine kısmını istillal olarak getiriyoruz halbuki istillal olarak getirilecekler ayetin kardeşlerine kısmı değil çünkü oradaki kardeşlerin münafıkların oradaki kardeşleri evet, oradaki kardeşleri de münafık bölüm noktası şurası ayetin en başı Allah subhanahu ve teala ne diyor kad ya'lemullahu muayyetina minkum Allah sizden sizden anladık akıllı Allah sizden içimizden engelleyenleri bile şimdi Allah subhanahu ve teala içimizden dediği için kime hitapla söylüyor bunu müminler değil mi müminlere diyor ki Allah sizin içinizden savaşı engelleyenleri ne yapar isimler kısmı burası sadece sadece ayette isimler noktasını yoksa ayetler aynı ayet o zaman ne olmuş oldu mevzu şimdi bu ilk ayette kad ya'lemullahu mu'avvatine minkum Allah sizden alıkoyanları içinizden savaşa alıkoyanları bilir ayetindeki içinizden kısmı yani Allah müminlere diyor ki bu münafıklar içinizden olan sizden olan bu münafıklar yani bu münafıklar sizin içinizden ve sizden lafını oraya ee, orada belirtiyor Allah ama başka bir ayette وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنَّهُمْ وَمِنْكُمْ Onlar sizden olduklarına dair yemin ederler وَمَا هُمْ مِنْكُمْ Ama onlar sizden değillerdir Onlar içimizden mi? Değillerdir O zaman ilk ayette yok içimizden münafıklar Bu ayette yok onlar sizden yani veya sizin içimizden değildir Yani minhum minkum yani minkum ve minhum Şimdi Allah subhanahu ve teala ilk ayette minkum dedi sizden içimizden öbür e, ayette ve ma hum minkum onlar sizden değillerdir anladık sizlerlerine bir işgal yok tamam sadece ayette sizden noktasının yeri farklı yoksa ayette var şimdi kaldığımız yerden devam edelim inşallah şimdi geçen derslerini söyledik dedik ki dedim ki inşallah önümüzdeki yani bu dersi hatırlayarak önümüzdeki dersin itibaren Ehl-i Sünnet'in Selef'in delillerini koydum imanla alakalı çünkü zaten yani bu ders tarih 13 ders yaptık 13 ders boyunca genelde usullar kaydılar üzerinde tuttuk bu dersten itibaren de zaman zaman bunlara değineceğiz ee, tekrar bağında veya ziyade bağında değineceğiz üzerine göre arkadaşlar bu önümüzdeki bir iki ders boyunca içini belirlemiş tamam mı? o zaman e, diyoruz ki selefin iman hakkındaki sözlerini kitap, sünnet ve icmadan ne dediler? selefin iman hakkındaki sözlerini sünnetten, kitaptan, sünnetten icmasından dediler şimdi selef ne diyordu? dikkat selefin sözlerine deliller diyoruz yani selefin iman hakkındaki birçok sözü var gerek eksilmesiyle alakalı olsun gerek amelin imandan olduğuyla alakalı olsun vesaire ee, ile alakalı olsun birçok selefin söylediği şeyler var şimdi selef ne diyor mesela iman tarifinde diyor ki iman söz kalp veya itikad ve ameldir değil mi? Söz, kayıt, ameldir. Şimdi baktığımız zaman bu tarif bir şey içeriyor kendisinde. Birinci olarak imanın dil ile ikrar kısmı. Dil ile ikrar kısmı. İkinci olarak kalp veya itikad kısmı. Üçüncüsü ise amel kısmı. Şimdi bunların teker teker delillerine göre olsak Şimdi birinci olarak imanın dille ikrar kısmının delilleri ki Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki Kulu aminna billahi ve ma unzile ileyna ve ma unzile ila İbrahim ve İshaka e, İbrahim ve İsmail ve İshaka ve Yakul ve İsmail Allah subhanahu ve teala diyor ki Kulu deyin ki biz bize indirilene İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Esbab'a indirilene iman ettik değil diyorlar şeyden bahsediyor görüyor musun Allah subhanahu teala değil diyor ve devam ediyor ki ve utiye Musa ve Eysa ve ma utiyen nebiyyuna min Rabbihim ve yine Musa'ya İsa'ya verilene ve bütün peygamber e, peygamberlere Rableri tarafından verilen e, Rableri tarafından varılanlara iman ettik değil diye Allah subhanahu ve mutarrıkı ve mahalin minhum birini diğerinden ayırmayız ve nahnu lehum lehum muslimin bu zaman müslümanlar teslim olmalıyız ve in amenu sonra Allah subhanahu ve teala ne diyor devamında bu sonunda ve in amenu bi musliman amantum eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa fakat ihtedavı hidayet olurlar ve in tevellev eğer bir şey olursa şıkkak onlar ayrılık içerisinde olurlar ayrılığa düşmüş olurlar şimdi Allah subhanahu wa ta'ala ayetin başında yazıyor oğlu beyin işte bak bu ayette imanın tarifindeki söz kısmının bölümü var anladın mı burayı yine Allah subhanahu wa ta'ala başka bir ayette kul de ki amenna billah ve ma unzile aleyna ve ma unzile ala ibrahim de ki Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim'e indirilene ne yaptık? İman ettik ve indirilene Allah subhanahu ve teala burada söz ile söylemeyi tutamıyor bunun içinden birilerinin yana mesela Nebi Sosyalan ne buyuruyor? Ümmeti en ukatilen nâta hatta yakûzu la ilahe illallah ben insanlar tarz la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla ne? Savaşmakla emrolundu Tamam Lakin Allah subhanahu wa ne buyurdu? Umirtu en ukatilen Ben insanlarla savaşmakla emrolundum Ne zaman kadar? Hatta yakulu katil söyleyince İşte yine burada söylüyle bir ile söylemenin ne var? Kalebi Ne söyleyince kadar? La ilahe Şimdi deliller sözsüz imanın olmadığına delildir. Hatta İmam Azeri Şerabi için, İmam Larekaya Şer Usul Ehl-i Sünnet'e için e, bu delillerle mesela istimlal ederek sözün imanın olmak olması olarak delil Şimdi bu imanın tarifindeki söz kısmının delili ikinci kısım olarak ne var kalbide itikadın delili kalp, kalp var kalp ve itikadın delili mesela Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki ya eyyuhar rasul ey rasul la yahzunca seni üzmesin kim ellezine müsaade fil kufur küfür içinde koşanlar seni üzmesin minellezine kalu şöyle diyenler amenna bi efvahihim ağızlarınla ağızlarıyla iman ettik diyorlar gelen tuğumun kulubuhum kalpleri iman etmiş halde yani ne diyor Allah subhanahu wa ta'ala ey Resul iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenlerin küfürde küfür içinde koşmaları ne? senin üzmesin Allah subhanahu teala devam ediyor ayda sonra en son diyor ki اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ İşte bunlar Allah subhanahu teala'nın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْمٌ Dünyada onlar için bir zillet vardır وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ahirette de azim bir azab vardır bunlar için Şimdi Allah subhanahu teala ayette ne buyurdu velehum velem tu'min kulubuhum kalpleri iman etmemiş kişiler yani ağızları ve çelik de kalpleri ve işte neden bahsetti Allah subhanahu wa ta'ala kalpleri yine Allah subhanahu wa ta'ala buyuruyor ki kâletil a'rabu aminna a'rabiler ne dediler iman etmediler kul de ki lem tu'minu iman etmediniz velakin kulu ancak deyin ki eslemna teslim olduk Müslüman olduk deyin Velemma yedhulul imanu Velemma yedhulul imanu Fi kulubihim Henüz imanın Henüz iman kalplerine girmedi Yine Allah subhanahu wa ta'ala burada ne buyuruyor? وَلَمَّا يَدْخُلُ الْاِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ kalplerine henüz iman görünmemiş bu yine Allah kalpten bahsediyor yine başka ayette men kefere billahi min ba'di imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutmainnen bil iman velakin men şeraha bil kufri sadran ve aleyhim gadabun minallah ve lehum azabun azim kalbi imanla dolu olduğu halde ikrah altında olanlar müstesna olmak üzere kim imandan sonra küfür eder ve fakat küfre göğüs açarsa bunların üzerine Allah'tan bir gazap vardır gazap vardır ve onlar için büyük bir ne vardır azap vardır şimdi Allah subhanahu wa ta'ala bu ayette ne diyor kalbi imanla dolu olduğu halde ne burada Allah subhanahu wa ta'ala kalpten ne başka bir ayette kalple alakalı وَلَكِنَّ اللّٰهَ حَبَّلَ اِلَيْكُمُ الْاِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ ancak Allah ne? imanı size sevdirdi ve onu kalplerinizde ne yaptı? Tezlim Bakın Allah subhanahu wa ta'ala bize kalpten bahsediyor. Yine başka bir ayet. Kefere fi kulubi kumul iman. Tamam bak yine kalpten. Fi kulubihim. Kulubihim iman. Yani burada yine Allah subhanahu wa ta'ala neden bahsediyor? Kalpten. sünnetten bir mesela sünne diyor ben kâle la ilahe illallah halisem min kalbi ve halisen kim halis bir şekilde kalbinden ıhlaslı bir şekilde la ilahe illallah derse cennete girer birine bu adasını kalkan gibi bütün bu deliller gösteriyor ki kalbin itikadı ve tasdik olmadan ne? iman olmuş tamam kalbin tasdiki olmadan ne? iman olmuş sözü anlattık ee, kalbi, kalbi anlattık ki bu ayetlerle kalbiyle alakalı bu ayetlerle yine şerif alimlerimizin çok ödülü getirirler imamla alakalı imam hazreti olsun şimdi bir de üçüncü olarak imanın tarihinde hangi kısımlardı amel kısmı üçüncü olarak imanın amelden olduğu ve yani amellerin imandan olduğunun delilleri ve bu delilleri yani amellerin imandan olduğu delilleri kısmında ancak tabi bu deliller birçok yani, bu deliller nedir birçok yani, zaten bu asıl bilgilendiren bir üçüncü kısmı birinci sözdü, ikincisi sıfattı, üçüncüsü ise neydi? Amel. Şimdi bunların bölümlerini göster ancak burası çok önemli. Yani bu kısım üzerinde bayağı duracağız inşallah. Hatta önümüzdeki derste de bu kısmı devam edeceğiz inşallah. Çünkü amelin imandan olduğuna dair akıl deliller çok yönlü. Tamam Çok yönlü. Ve maalesef bunun yerine pek dikkat edilmiyor fakat hep delil var demiyorum ben ne diyorum çok yönlü delil var çok yönlü yani birçok e, vecihleri yönleri var ve bu her yönün altında onlarca delil var İnşallah tam 13 yönden 13 yönden bu delilleri sadece anlatacağız ve bu 13 yönün 13 noktayı ifade ederken anladığım imandan oluşunu çok farklı bir boyutta ele alarak şey birkaç çekiyor inşallah çünkü özellikle amelin imandan olmanın delilleri zikredilirken birçok isimden noktası anlatılıyor hatta birçok isimden noktası kaçırıyor yani bunun başlığı sebeplerinden biri de mesela delillerin hangi vecihten olduğunu bilinmez delillerin hangi vecihten olduğunu bilinmez ve delillerin yüzeysel olarak zikredilip işte isimden noktalarından tam tespit edinmemesinden kaynaklı bitirmemiş bundan dolayı eğer amelin imandan oluşu hakkındaki delillerin tutumunu anlamak istiyorsak delilleri ilmi olarak ispatlamak istiyorsak ortaya koymak istiyorsak bu ödüllere dikkat edeceğiz tamam bu derste vaktimiz yettiği kadar bu 13 ödülden bildiğimiz sözler yani geriye kalan ödülleri sonundaki derslere devam edelim inşallah Şimdi 13 bölü demiyorum 13 vecih yani çeşitli yollarla amelin imandan iman işaretleri var her bir işaret bir vecihtir bir yöndir ve her yönün her vecihin altında o vecihe o yöne dolayı eden deliller var tamam bunu 13 vecih adı altında ele alacağız yani 13 vecih e, içinde ele alacağız ve her vecihin içinde o vecihe dolayı eden deliller var şimdi e, birinci vecih şimdi Allah subhanahu ve teala azaba ile ameli ne yapıyor iman olarak addediyor yani aynı şekilde Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselam da böyle bunlar ne yapıyorlar Allah subhanahu ve teala Kur'an'da Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselam sünnette azaba ile ameli imandan olarak addediyor birinci vecih dönüyor yani bu zaten en müşür olan vecih birinci vecihdir ve bu vecihe bu yana beraber eden birçok mantılar çıkar sünnette birçok mantılar mesela Allah subhanahu ve teala ne buyuruyor اِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَ قُلُوبُهُمْ kimseler ancak şu kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir ve izâ fulyet aleyhim ayâtu zâlik onlara onun ayet, ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve ala rabbihim yetevekkalun ve sadece Rablerini tevekkül edermiş ellezine yukimun salat onlar ki namazı ikame ederler namazı kılarlar ve bunlara zakınan verdiklerimizden infak ederiz Ulaike hum müminun hakka İşte onlar hak müminlerdir Lehum derecatun inde rabbihim Rableri katında onlar için dereceler vardır ve mahfiretin ve bağışlanma vardır ve rızkun kerim Kerim rızık vardır Allah subhanahu wa ta'ala Şimdi bu ayette baktığımızda ne? Allah subhanahu wa ta'ala birçok yakın yükleriyor reddettikleri vasıflarla kulun gerçek mümin olduğunu düşünüyoruz tamam o zaman bu ayet birinci vecihine delalet ediyor yani birinci vecihini belirleyin Benim için Allah subhanahu wa ta'ala ne buyuruyor? Kad eflehel haklarını eda ederler Kullarını kollar vesaire bir sürü amel ameli şeyler söylüyor Müminlerin vakıfları Ana bak görüyorsun mesela bundan önceki ayet olsun bu ayet olsun Allah subhanahu ve teala hep amelleri ne yapıyor? İmandan olarak addediyor Tamam yani mesela başka bir ayette وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ Mesela e, mümin erkekler, mümin kadınlar Bunlar ne de hepsi birbirlerinin besliyorlar Birbirlerinin kardeşleridirler, besliyorlar Ye'muruna bil ma'ruf ve emruna anil munkar Bunlar ne yaparlar? İyiliği emrederler, maruf emrederler, iyiliği emrederler Münkerden ne yaparlar? Nehyederler Bak biz anlar Allah subhanahu wa ta'ala Mümin ve zevkler ayetinde emrediyor ki ويقومون الصلاة نمازك الله ويؤتون الزكاة زكاة ورزق ويطيعون الله ورسوله والله ورسوله تعطي الله أولئك سيرحمهم الله إشتمر الله أمرنا فجرنا إن الله عزيز حكيم الله عزيز حكيم رب ليس إنما الزكاة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هكذا من المصدر الله سبحانه وتعالى هم عمل إيه da ne yapıyor? Abdülhamid Şahı'nın başka bir ayetleri وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيعَ اِمَانِكُمْ بِشُرَعِنْ Allah imanınızı zayi edecek değildir bu ayet anlatmıştır bu ayet kişilerin istidyan olarak getirdiği en meşhur delildir en meşhur deliller arasındadır buradaki maksat işte buradaki iman var ya Allah'a imanını zayi edecek değildir buradaki maksat biz ne anlattık buradaki maksat doğru kullanılmaktır hatta cumhur ümmetinde göre Şunların cümlelerine göre de böyle dedi Oradaki namazdan kasıt nedir? Ki oradaki namazdan kasıt nedir? Namazdır Yani Allah subhanahu teala Bu ayette mesela Ebu Ubey Kadın Selam olsun İbn Recep'ül Hanbeli olsun Barakaya olsun Mesela İmam Azizli olsun İbn Bakta olsun Beyhatı olsun ve daha birçokları bu ayetle istilal ederek anladın imandan ayrılan veya Allah'ın ameli iman bir içinden gözünü görür yapmışlardır bu imanın hepsi de bu ayeti böyle anlamıştır yine mesela başka bir bölüm Bukhara Müslüm'deki mesela İbn Abbas radiyallahu anhümanın hadisi bu da en meşhur hadis yani sünnet, sünnet veya hadisler arasındaki ehli sünnetin en güçlü en meşhur istidlallarından bir tanesi bu hadis meşhur Abdülkays hadisi işte Abdülkays hadisi Nebi Sallallahu geliyorlar diyorlar ki ya Resulallah bize bir şey mi oldu bu emrettiğin bir de arkamızda kalanlara yani bize gelmeyenlere haber verelim ve biz de ne yapalım bununla cennet ediyorum Nebi Sofer ne diyor diyor ki amirukum bil iman billahi vahda bir olan Allah'a iman etmenizi size emrediyorum bak şimdi buraya dikkat edin bir olan Allah'a iman etmenizi emrediyorum şimdi Abdülkadir ayeti cennete girmek için ne istedi Allah Resulü'nün bir emir böyle bir şey emredir bunu aklımıza gönderelim Nebi Sassan'ı diyor ki ben mesela bir olan Allah'a iman etmenizi emrediyorum tamam sonra Nebi Sassan diyor ki ve hel tedirûne mel iman billahi vahdet yani siz bir olan Allah'a iman nedir tek olan Allah'a iman nedir imanın yani tek olan Allah'a imanın ne olduğunu biliyor musun bunlar diyorlar ki Allah ve Resulü alem Allah ve Resulü en bilendir daha iyi bilendir sonra bir kısım diyor ki şehadeti en la ilahe illallah ve enni Muhammeden Resulullah Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek ve ikam-ı namazı ikame etmek ve ita'u zekat zekatı vermek ve savmu ramazan ve ramazan orucunu tutmak ve en tueddu humusen minel mağmun ganimetin beşte birini ne yapmak tevzi etmek şimdi bunlar denize girecek bir şey istiyorlar Allah subhanahu wa ta'ala Nebi sallallahu bir sosyal diyor ki ben size bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim sonra diyor ki işte bu iman nedir bak şimdi imanı neyle kurtulabiliyor Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek kendisinin onun Resulü olduğuna şehadet etmek namazı kılmak anlar zekatı vermek anlar orucu tutmak anlar cennetin beşte birini vermek ne? anlar bunların hepsi anlar Nebi Sallallahu kendi diliyle kendi ağzıyla başkası diğer maslarla tefsir etmeden direkt kendisi imanın ne olduğunu delillerle tefsirli o yüzden bir insan der ki Kur'an'dan ve sünnetten yani Kur'an'dan bir delil getirin ve sünnetten bir delil getirin ve bu sünnetin en meşhur delilleri olsun iki şey tutuyoruz o beytul maddete doğru kılınan namazı Allah'ın ayetlerinden demesi ve saygısı bir sürü selef alimlerimiz, öncüsünün alimlerimiz kitabını böyle tefsir etmişler ve bizim bunun tefsirine göre böyle geçiyor sünnetten ise işte Abdül Kaysar hadisidir en meşhur tamam mı? Devam edelim inşallah Şimdi bu Abdülkayd hadisinde söylesin İstihar ettiği en meşhur bölüm dedik ya Mesela Ebu Übey Hasim bin Selam olsun Ürünü battı olsun Ne bileyim mesela yine de hakkı olsun Bu hadisi almışlardır mesela İstihar etmişlerdir Bu hadisi özellikle bir kılmışlardır İstihar da almışlardır ayetin belatı zaten gayet açık ve sorun oluyor bu hadis sabit meşhur bir hadis hadis zaten Bukhari için de var başkaları da var İbn Abbas'ın da var hatta Müslüm başkaları da var Müslüm'den hatta başkaları başka da cüze Ebu Sa'id Mekudur'dan burada hanımlar rivayet ediyorlar o sonra hadis mantıklı yani mesela sünnetten başka bir bölüm Müslüm'de Ebu Hureyre hadisi Nebi Kısım'ı diyor diyor ki الإيمان بدء أمة تكون شعبة أو بدء أمة تكون شعبة الإيمان أمش كثير أو أمش كثير من شعبة سورة نور من الإسلام فعلاها قول لا إله إلا الله أمسنا لا إله إلا الله من سهل قيم سهل وأدنينا إيماق في الأذى عن الطريق لأن أشعرني يوضان أبيض والشيغر زعلاء والحياء شعبة من الإيمان bu nedir? İmandan bir şubedir bu hadis üç hükmü delalettir yani söz, itikat ve amele delalettir neden? şimdi hadisin en başına baktığımızda yani şu odanın suresi en başına baktığımızda fe'a'dâhe kavlu la ilahe illallah en üstü la ilahe illallah ne yapmak? söylemek şimdi burada söz kısmı var sonra ne diyor? ve ednâhe en altı nâfatul ezâ'ın kalbi yoldan evlilere ve şeyleri kaldırmaktadan arzalarla sonra ne ve vel haya o şu odatın minel iman haya da nedir imandan şubedir haya kalbi anlamlardır haya kalbi anlamlardan bu da kalbi anlamları sokuyor bu da böyle ki demek ki kalbi anlamları demek İmam-ı Kerem Aleyhisselam ne buyuruyor? El-Bedai bu hadis de mesela çok açık demek yani yani resmen Nebi Sallallahu sanki tabi sahipse şöyle demek istiyor amel imandan bir bilgidir bu kadar mutluluktur ne diyor mesela Aleyhisselam el bezâzetu minel iman yani beza, bezaze imandan bilgidir şimdi bezaze hakkında çeşitli şeyler var ne olduğu da yani hepsiyle ünlüyorsun yani kaba manası dinde tevazulu olmak böyle basit bilmek manalarına göre hadis Ebu Davud'un madde var Ebu Uman hadisi maruf el bezazetu minel iman yani resmen aleyhissalatü vesselam dinde tevazulu olma buraya basıp dinle adamın geliyor bu anlamda imandan geliyor resmen Nebi Fethullah işaret olarak şunu demiş oluyor ama bu imandan bu kadar açık yani mesela Sahih Müslüm'de mesela Ebu Malik el-Eşhari hadisi var Nebi Fethullah ne diyor diyor ki mesela bu hadis de çok açık anlamın imandan olduğunu da açık Ettehûru fakrul iman Taharet imanın yarısıdır Taharet imanın yarısıdır Yani imandan bir parça yarısı önemli Tamam Yani çok önemli bu hadis Yani çünkü yine bu hadise bir işaret var Nebi Tasar'ın ne diyor anlam imandan bir şey yarısı mesela başka bir hadiste Ebu Leysin rivayet edilmiş ve Ebu Leysin radıyallahu anh Nebi Tasar'ın ne diyor? Ekmel'in müminin e, ekmelül müminine imanın ahsenuhum hulukan yani müminlerin iman olarak en kamili ahlak olarak en güzel olan Bunun mesela başka bir hadis var min ahamdülillah kim Allah için sever ve banabillah Allah için buğz eder ve afalillah Allah için verir ve menalillah Allah için men eder fakat istekmeler iman imanına işte istikmal etmiştir tamam bu da o hadis Ali İmam-ı mesela ölümüş hadisi var Nebi Sallam ne diyor ma min nebiyyin ba'atahullahu fi ümmetin kabli illa kâne lehu min ümmetihi havariyyun yani hiçbir nebi yok ki Allah'ın benden önce gelmişti gönderdiği muhakkak kimi onun o nebinin o nebilerinin havarileri var. وأصحاب وأصحاب vardır يأخذون بسنته سنتini alan sünnetini yapışan ashabları vardır ve yakınlığına bir emri ve öğrenmelerine yerine getiren ashabları vardır sonra etşeğine izleniyor ki sonra inneha tehlukun mu'alifin kulukun sonra onlardan sonraları gelir yakulun yani bunlar ne yaparlar yakulun ne la yapalun yapmadıklarını söylerler ve halûn mâ lâ yu'marun ve emrolunmadıklarını ne yaparlar emrolunmadıklarını yaparlar Sanın sonra Nebisi sana ne diyor işte isimler noktası burası Sanın cahedehum diyeliyor kim onlarla ölüyle mücadele ederse fehuve ölüyle cümle ederse ölüyle mücadele ederse fehuve mu'min o mü'min mümindir ve min cahedehum bilgisayanihi kim biriyle cihad ederse fehuve mümin o mümindir ve min cahedehum bi kalbihi kim onun kalbiyle cihad ederse bunlarla fehuve mümin o da nedir mümindir ve leyse vera'e zalik bunun ötesinde ne yoktur ne yok minel ilmin imandan hiçbir şey yok ne ile hamle yukarıdır hardal tanesi bunun ötesinde Allah'a tanrısı kadar ne? İman tamam Vaizde gayet açıklığının içinde mesela başka bir hadiste Ebu Sa'd'ın kuduğu hadisi Hazreti Hasan'la buyuruyor Min ra'a minkum bu da meşhur hadis zaten Min ra'a minkum min karam kaliyayyehu diyedihi Sizden her kim bir münker görürse onu eliyle ne yapsın? Değiştirsin Fe innen yuttatı Eğer bunu bir çetiremiyorsa tabi bir tane Bunu ne yapsın? Bundan bir katı buna da güç getiren tabi kalbi, kalbiyle ve zâlike el akıl iman işte bu imanın ne? en fazla işte mesela bütün saydığımız kitap ve sünnetlerden bu deliller açık bir şekilde zaten bu amelin imandan olduğuna delalet ediyor şimdi o zaman birinci vecih ne yaptık şu ana kadar birinci vecih diyoruz neydi birinci vecih? e, yani dedik ya annelerin imandan olduğuna delil olarak birçok vecih varmış, değil mi? ve biz 13 vecih zikredeceğiz dedik bunlardan birincisini ne yaptık? neydi bu? Allah Azze ve Celle ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem azala ile ameli iman olarak addetmiştir vecih ve bu birinci vecih altında ne yaptık? birçok delil zikredeceğiz yani bu an kadar zikrettiğimiz delillerin hepsi birinci ve ikinci delildir neydi birinci delil yani Allah Resulü Allah Resulü ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azalar ile ameli imandan olarak addedilmiştir bu birinci delil yani amelin imandan güz olduğunu amelin imandan olduğunu birçok delil var birincisi direktmen yani bazı naslar var amelin imandan olduğuna delil mesela önümüzdeki derslerde gelecek birinci vecihte burada kalacağız da işte ikinci vecih mesela dolayet eden vecih noktası ki vecihten kalktığımızı anlayın mesela ikinci vecih nedir mesela bazı amelleri terk eden ben mesela Allah subhanahu wa ta'ala bazen ne iman içinde kaldırıyor değil mi? bazı amelleri terk edilmiş iman içinde kaldırıyor mesela e, işte emanet olmayan iman buna benzer bir sürü şeyler var ameller var onların terkiyle iman ismini kaldırıyor mesela Allah subhanahu teala yani kul imandan çıkmadığı halde çoğu zaman bu amel terk için çıkmadığı halde Allah Azze ve Celle ondan ne? iman ismini ediyor bak bu da başka bir vecih noktası demek ki amel imandan geç ki Allah subhanahu teala nasıl da ameli işlemeyene ne diyor? ameli işlemeyene ameli işlemeyenin imanı mutlu bu da mesela ikinci vecih olarak düşündük anladın mı gözükten yani yani çok işaret var anların imandan anlamına birinci işaretini anlattık inşallah onun ileriki dersten itibaren amellerin imandan olduğunu delalet eden diğer vecihleri ve bu vecihlere delalet eden verileri söylüyor inşallah bu haftada bu kadar inşallah çünkü ikinci vecih biraz bunun sebebi o yüzden onu bilmiyorum önümüzdeki dersten itibaren ikinci vecih ve onun sonuna kadar ilerleyebilirsiniz ayrılma sebebi devam ediyor. Allah'a emanet olun. Sallallahu aleyhi ve sellem.